Vabarakatuhu, dragi i poštovani slušalci i slušateljke, vi ste i dalje na frekvenciji Radija Naba, na frekvenciji 103.2 FM stereo. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت اي ovog četvrtka 2. maja 2002. godine odnosno 19. sefera Safera 1423. hidžetske godine u četvrtoj emisiji u nizu u ciklusu El Iman. وحود إنما الدنيا كباحر يحتوي سمكا وحود I naša tema kroz ciklus El Iman je svakako komentar knjige Teuhida. يفوت فاغتنم وقتك فيها قبل Večeras govorimo. Ko ostvari tevhid, ući će u džennet bez polaganja računa. بالسكوت قل بخير تجتنيه أو تحبه I predavač vama već poznat profesor Samir Avdić. الدنيا فنا ليس لي večeras idemo direktno u živo. Svaka emisija e, ciklusa El Iman u budući od prve ove sada subote bit će reemitovana u terminu od 22.00. Znači svaki subote na od 10 sati putem talasa Radija Nava moći ćete da čujete reprizu, odnosno reemitovanje emisije u ciklusu El Iman. يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت Znači, četvrtkom u terminu od 20 i 30 idemo direktno u program, a svaki subote možete ponovo da slušate istu emisiju. Večeras pored e, predavanja na temu ko ostvari Tevhid ući će u džennet bez polaganja računa u okviru komentara knjige Tevhida. Dragi poštovani slušalci, imate mogućnost i vi da nas kontaktirate, da postavite eventualna pitanja, a Boga mi i da odgovarate na pitanja koja smo mi već pripremili, a oni koji budu uspješno odgovorili na postavljena pitanja, očekuju ih i vrijedne nagrade. Abidel haramein. Telefoni kontakt u studiju su 736-630 i 736-631. Napominjemo za one koji zovu izvan Zeničko dobojskog kantona, pozivni broj je 032. يا بدا الحرمين لو أبصرتني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالله فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فبكى الفضيل رحمه الله حين سمعها يا عابد الحرمين A sada, što se kaže iz prve ruke, da poslušamo koji je to način da ostvarimo teuhid, a onaj ko ostvari u te, ući će u džennet bez polaganja računa.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 važnost obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i da naš ibadet, naše obredoslovlje pripada samo Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, neophodno je da objasnimo šta očekuje one koji budu obožavali ispravno i iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je pisac knjige o Tevhidu napisao poglavlje nakon ovoga o tome da će onaj ko ostvari tevhid ući u džennet bez polaganja računa. Jeste, draga braćo i sestre, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti njegovih robova u njegovom obožavanju zna dati veliku nagradu čak i na dunjaluku. Tako da kažu islamski učenjaci, Allah subhanahu wa ta'ala zbog tevhida, zbog iskrenog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala sačuva njegova roba u određenim situacijama. A kako i ne bi, pa poslušajte šta kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala za jednog svoga roba. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ I ona je poželila njega i on je poželio nju da nije vidio dokaz od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste, ovo je bio slučaj sa Jusufom alaihi salam pa ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala od njenih spletki sačuvao na taj način što mu je pokazao dokaz koji je bio uzrokom da on ostavi i da se sustegne od bluda sa ovom ženom. A zbog čega to? Zbog toga što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala anhu لِنَصْرِفَ wal سُوءَ وَالْفَحْشَاءَ min ibadina al الْمُخْلَصِينَ Na taj način mi smo od njega odvratili ono što ne valja, blud, zbog čega? Innehu min ibadina al-mukhlasin. Zato što je on bio od naših iskrenih robova. Zato što je iskreno obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je zbog toga ga uzvišeni Allah na dunjaluku još spasio zbog njegovog tevhida i zbog njegovog iskrenog obožavanja samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažu islamski učenjaci, nagrada za iskreno obožavanje Allaha očekuje čovjeka na dunjaluku prije nego na ahiretu. قبل ما فيها يفوت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت إكاج أزويشني الله سبحانه وتعالى أو إبراهيم عليه السلام كوي سيمبول مونوتيزما كوي سيمبول توحيدا يدنوشي الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين دويستا يا إبراهيم عليه السلام بيو إمام بيو يفوجا narodu i bio je ustrajan u obožavanju Allaha i u pokornosti njemu i bio je čist od širka Hanif wala mjeku minal mušikin i nije ni jednog trenutka bio mušik Allahu subhanahu wa ta'ala Ovako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pohvaljuje svoga roba Ibrahima alaihi salam koji je bio simbol monoteizma, simbol čiste, čistog ispovjedanja vjere Islama Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga što je Ibrahim alaihi salam odmah se pokorio Allahu jalla še'nu kada mu je naredio idh kala lehu rabbuhu eslim kala eslamtu li rabbi alamin kada je njemu njegov gospodar rekao pokori se, budi musliman, rekao ja se pokoravam gospodaru nebesa i zemlje. Jeste, draga braćo i sestre, ovako je Ibrahim a.s. postigao vojstvo na Dunjaluku. Zbog čega? Zbog toga što se strpio i zbog toga što je bio u Allahove ajete ubijeđen, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ i mi smo ih učinili imamima, vođama koji su išli našim putem onda kada su bili strpljivi i kada su u naše ajete čvrsto vjerovali. Ovo su dva uslova za onoga ko hoće slavu na dunjaluku, a to je da se mora strpiti na Allahom subhanahu wa ta'ala putu i mora biti ubijeđen u Allahove subhanahu wa ta'ala ajete. Ovako je Ibrahim a.s. postigao ovo vođstvo na dunjaluku. I kažu islamski učenjaci, kada Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu kaže da je Ibrahim alaihi selam bio ummet, što znači da je vrijedio kao čitav jedan narod zbog toga što je bio simbol monoteizma i kao takav vrijedio je veoma puno kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A što se tiče riječi kan qanitan lillah da je bio u neprestanom znači obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala kako kaže uzvišeni Allah amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi zari isti onaj koji neprestano u noći u zadnjoj trećini noći kada niko ne ustaje Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadet zari isti onaj koji ovako u neprestanom ibadetu obožavanju Allaha provodi noći na seždi i na qiyamu bojeći se kazni na ahiretu i želeći milost, džennet od Allaha subhanu wa ta'ala, zar isti onaj koji ovako radi i onaj koji to ne čini? E ovako je Allah subhanu wa ta'ala opisao Ibrahima alaihi salam da je bio u neprestanom obožavanju i neprestanoj pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا I na mnogo mjesta uzvišeni Allah je opisao Ibrahima a.s. da je bio hanif. A što znači hanif? Hanif znači da je bio čist od širka. Da nikada nije ni u jednom momentu težio širku. Ili osjetio nešto u svome srcu ljuba prema tome, a kamoli ne do Allah subhanahu wa ta'ala da je bio mušik, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. I tako uzvišeni Allah potvrđuje i kaže وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ i zasigurno ni u jednom momentu nije bio Ibrahim alaihi salam mušik Allahu dželešanu nije bio idolopoklonik zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao Ibrahima alaihi salam do te mjere da ga je uzeo sebi za prisnog prijatelja kao što je uzeo također Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za prisnog prijatelja وَمُنِيرٌ مصيرا لظلمتي إن دجى ليل كربتي Zato kršćani i židovi svojataju sebi Ibrahima alaihi selam i kažu da je Ibrahim alaihi selam bio kršćanin, a židovi kažu da je bio židov. Međutim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ih utjeruju laž i negira im ovo svojatanje sebi Ibrahima alaihi salam. Pa tako kaže وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّ وَلَا نَصْرَانِيَّ وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا Allah subhanahu wa ta'ala i negira svojatanje njihovo Ibrahima pa kaže nije Ibrahim salam bio niti židov niti kršćanin nego je bio musliman pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala bio je čist od širka jer kršćani i židovi su mušici Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, zbog ove stvari, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicima i preporučuje im da uzmu sebi uzoru Ibrahimu alaihi salam, pa kaže Kad kanet lekum usvetun hasana fi Ibrahima walladhina ma' Vi u Ibrahimu alaihi salam imate divan uzor. Imate uzor u Ibrahimu alaihi salam i u onima vjernicima koji su bili sa njim. لا أرى النفس فرة صار أبدا بالفضيلة أبدا بالفضيلة يا A zbog čega vjernici imaju uzor u Ibrahimu a.s. i u vjernicima koji su povjerovali u njega u njegovom vremenu, mada kaže imam Mujahid da je Ibrahim a.s. u prvom vremenu svoga poslanstva bio jedan jedini musliman na zemlji zato što mu se dugo vremena niko nije odazvao u islam. Zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala preporučio vjernicima da uzmu za uzora Ibrahima a.s. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله Kaže uzvišeni Allah kada je on Ibrahim a.s. zajedno sa svojim pristalicama rekao svome narodu mi smo čisti i mi se ograđujemo od vas i od onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Keferna bikum. Mi vas negiramo i niječimo. Mi smo nevjernici u ono što vi vjerujete. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ wal وَالْبَغْضَاءُ abadan hatta tu'minu billahi وَحْدَ I onda su obznanili svoj pravac u svom vjerovanju. Između nas i vas, rekao je Ibrahim a.s. svome narodu, između nas i vas je trajno neprijateljstvo i mržnja sve dok ne budete povjerovali u Allaha subhanu wa ta'ala. Zato, draga braćo i sestre, nije dovoljno samo vjerovati u Allaha žalšanu, nego neophodno je zanegirati sva druga božanstva mimo Allaha žalšanu i mrziti to i one koji slijede druga božanstva mimo Allaha žalšanu. Do te mjere da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam stavio da su vjernici koji mrze u ime Allaha i vole u ime Allaha potpunog imana. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ekmelu mu'minina imanen El hubbu fillah wal bugdu fillah Da su vjernici najpotpunijeg imana Oni koji vole u ime Allaha i mrze u ime Allaha Zato kažemo neophodno je da čovjek mrzi ono što se obožava mimo Allaha i da im nagovijesti neprijateljstvo i mržnju u svojim srcima i u svojim riječima. Ali pogledajte divan uzor u Ibrahimu a.s. Ibrahim a.s. kako se obhodio sa svojim babom, babom Azerom, koji ne samo da je obožavao kipove mimo Allaha žalda še'nu, Čak ih je i pravio i prodavao. Međutim, to nije bila zapreka da Ibrahim a.s. na jedan izuzetno lijep način se obrati svome babi. Zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا Ti spomeni u knjigi Ibrahima, doista je on bio izuzetno iskren insan. Izuzetno iskren insan u svom vjerovanju i bio je poslanik. إِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ يَا أَبَتِ lime ta'budu ma la jesma wa la jubsiru wa la jugni anke še'a. Kada je on rekao svome babi, pazite draga braćo i sestre, kako se obratio svome babi koji je bio mušik Allahu subhanu wa ta'ala, ja ebeti, o babuka, o babice, ovakvim izrazom u arapskom jeziku uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala nam je prenio kako se obratio Ibrahim a.s. na jedan lijep, ljupak način da u milostivi svoga babu, ja ebeti, o babuka moj, o babice, zašto obožavaš ono što niti čuje, niti vidi, niti može ti kakvu štetu odnijet, odagnati od tebe ili kakvu korist pridodati. Zato, draga braćo, iz ovog se uzima dokaz veličine i dobročinstva prema svojim roditeljima i da je obaveza vjerniku i vjernici da čini dobročinstvo svojim roditeljima pa makar oni bili mušici, makar bili nevjernici u Allaha želešenu, ali im nije se naravno nije im dozvoljeno da se pokoravaju svojim roditeljima u onome gdje će pogriješiti Allahu ili poslaniku, zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da nema pokornosti stvorenju u griješenju gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u, kome, u kontekstu opisa vjernika u suri al Mu'minun o njihovim najprisnijim osobinama rekao وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ i oni koji svome gospodaru ništa ravno ne smatraju. Ovako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio vjernike i stavio u njihovu najprisniju osobinu jeste da oni ne čine širk, ne čili idolopoklonstvo i ništa ne smatraju ravno Allahu subhanahu wa ta'ala. أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أناب إليك يا ربي يرجو متابا وقد أناب إليك A nakon toga pisac knjige o Tevhidu kaže عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ra'a al-kawkaba alladhi qada al-bariha od Husajna ibn Abdurrahmana rahimahullah prenosi se da je rekao bio sam kod Said ibn Jubeira Said ibn Jubeir je jedan od tabiina poznat imam haditha u svome vremenu koji je bio jedan od najvećih učenika Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma a Ibn Abbas poznat kao terđumanul Kur'an kao najbolji poznavalac Kur'ana i Amidžić Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam jedan među odabranim ashabima e ovaj Husayn ibn Abdurrahman također tabi'in došao je kod Sejid ibn Džubeira pa mu je rekao pa je rekao Sejid ibn Džubeir ejukum ra'al keukebel ladhin qadal bariha ko je od vas vidio sinoć meteor koji je srušio se sa neba fa kultu ane pa je rekao Husayn ja vidio sam ja sinoć kako je pao meteor sa neba. Thumme kult, emma inni lem ekun fi sala. Pa sam onda rekao, kaže ovaj Husayn, rahmetullahi alej, ali, pazi, ja nisam bio u namazu. Iz ovog, draga braćo i sestre, uzimamo vrijednost tabiina. Husayn, radijal rahmetullahi alej, je rekao Saidu, treba da znaš da to što sam vidio sinoć, zvijezdu, nije zbog toga što sam ustao na noćni namaz. Znači nije htio Husayn rahimahullah, da misli o njemu ovaj tabin Said, kako je on možda sinoć klanjao namaz, pa je vidio kako je pala zvijezda. Nego je htio da mu kaže da ne misli o njemu nešto što on nema pri sebi. Ali mu je onda objasnio zbog čega sinoć je proveo noć bdijući. Zbog čega čitavu noć nije spavao. Walakin ni ludigt. Međutim, ujela me zmija ili akrep, odnosno škorpion. Pa je upitao Sejid ibn Džubeir, fema sanat, šta si uradio kada te ujela zmija? Kultu ir taqajt. Pa sam rekao, kaže Husayn, rekao sam da sam učio Kur'an kao lijek. Učio je rukiju, znači šarijatski dozvoljen način liječenja Kur'anu, gdje čovjek uči Kur'an, bilo koji dio iz Kur'ana i Allah subhanu wa ta'ala mu pomogne zbog veričeta Kur'ana. Kale fema hamelake ala zalik. Pa kada je čuo Sejid ibn Džubir od ovoga tabiina da je učio Kur'an zbog toga što ga je zmija ujela, pitao ga je zbog čega si to radio. Pogledajte, draga braćo i sestre. Pitao ga je zbog čega si to radio. Zato što ovo, ova stvar u vjeri mora imati dokaz. Iz ovog islamski učenjaci uzimaju dokaz da nije dozvoljeno ništa u ovoj našoj vjeri raditi bez dokaza. Pogotovo kada je stvar u ibadeta. Jer vi znate da u ibadetima nije dozvoljeno raditi ništa drugo osim što je radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato kaže Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, jedan od tabiina koji je godinu dana bio u džihadu na Allahovom putu, a drugu godinu bi išao na hađ, e on kaže, a senedu mine din, sened, lanac haditha je od vjeri, fa unzuru min man ta'hudhu dinekum, zato pazite od koga vi uzimate svoju vjeru jer da nije draga braćo traženja dokaza u vjeri onda bi mogao da kaže u ovoj vjeri ko bi htio šta bi htio međutim u ovoj vjeri ne može se pričati ništa bez dokaza a dokaz je Kur'an kao Allahova knjiga i čisti sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer zamislite za 1400 godina od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je svaka generacija koja je dolazila ovdje na ovaj svijet dodavala po neke stvari, ubacivala lažni hadise Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da nije bilo učenjaka hadisa koji su razvrstavali vjerodostojni od nje vjerodostojni i ubačeni haditha, danas malte ne mi ne bi mogli prepoznati našu vjeru. Zato se Ejid ibn Đubir kada je čuo ovoga svoga prijatelja kako je učio Kur'an zbog ujeda zmije, pitao ga zbog čega si to radio, imaš li dokaz za to? Pa je rekao, imam, imam hadis koga nam je pričao imam Šabi. To je također jedan od velikih učenjaka hadisa koji se nalazio i živio u Šamu, u Siriji. Kale wa ma haddesekum, pa je upitao Sejida koji je to hadis koji ti je pričao imam Šabi. Kultu haddesena an Burejde ibn Husayb anahu kal, la rukjete illa min ayn av huma. Kaže, pričao nam je hadis Allahu poslanika sallahu sallam od Burejde ibn Husayba, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je učenje Kur'ana najbolje za liječenje uroka ili otrovnih ujeda životinja kao što je zmija ili škorpija. كل سعادتي ورأيت عزي Iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jasno se vidi da je dozvoljeno učiti Kur'an i za ove dvije stvari kao što je urok ili ujed otrovnih životinja kao što je zmija ili škorpija, ali isto tako ne sprečava nas ovaj hadith, jasno se vidi iz njega da je dozvoljeno učiti Kur'an za bilo koju drugu bolest ili za bilo koji drugi problem kao što je sihr, kao što je neke druge vrste bolesti, pa čak i ove fizičke, zato što Allah, Allah subhanu wa ta'ala je opisao Kur'an kao lijek. I on ima općenito značenje, lijek za ono što je u ljudskim prsima, ali isto tako lijek i za ove vanjske bolešine koje povremeno čovjeka zadesi. Pa kada je čuo Sa'id ibn Džubeir rahimahullah, da je on učio Kur'an zbog ujeda zmije ili škorpije, na osnovu dokaza, zato što je čuo ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pohvalio ga je, pa mu je rekao, kad ahsene man intaha ila ma samja. Lijepo je postupio onaj koji uradi po onome što čuje kao dokaz. Jer opet ponavljamo, draga braću i sestre, u ovoj vjeri je veoma, veoma bitno da čovjek radi sa dokazom, da zna zašto nešto radi. Zato što će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pitati ljude na sudnjem danu Mada ajabtumul mursalin? Šta ste odgovorili poslanicima? Nećete pitati šta si odgovorio ovome ili ovome učenjaku, nego ćete pitati šta si odgovorio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pitaćete da li si slijedio u istinu sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da li si slušao njegove vjerodostine hadise ili si slušao apokrifne i izmišljene hadise na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato je neophodno da čovjek vodi računa kada je u pitanju njegova vjera i da ne radi u svojim ibadetima bilo šta osim onoga što je došlo u vjerodostojnom sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sačuvan u našim vjerodostojnim knjigama na prvom mjestu knjiga Sahihul Bukhari i Sahihu Muslim poznate vjerodostojne zbirke haditha kod ehli sunnetu wal džema a nakon toga poznati suneni zatim musnedi i ostale grupacije, uh, grupe knjiga gdje su islamski učenjaci sačuvali sunnet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada je čuo Sa'id postupak Husajna i ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, rekao je dobro, Walakin haddethena ibn Abbas an in nebiji sallallahu alaihi wa sallam ennehu kal. Međutim, ima hadith koji nam je pričao koga nam je pričao Ibn Abbas od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Oridat alejjel umem Bilo mi je predočeno, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, veliki broj naroda. Kažu islamski učenjaci, postoji mogućnost da je ovo vidio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na mi'arađu, kada je bio, a postoji mogućnost da je vidio u snu. A mi znamo da su snovi Allahu, Allahu i poslanika istina i da i ne može šeitan doći. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem predočeni su mi narodi. Fa Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Pa sam vidio poslanika, a sa njim je bila mala grupica. Bila je grupa manja od deset ljudi. Wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani. Pa sam vidio poslanika, a sa njim je samo bio jedan ili dva poslani, dva, jedan ili dva čovjeka. Wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Pa sam vidio poslanika, sa kome nije bio ni jedan jedini pristalica. Jeste, draga braćo i sestre. Zamislite, poslanik kome je dolazila objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, doći će na sudni dan, a sa njim neće biti ni jedan jedini pristalica. Nikom od njegovog naroda, od čitavog njegovog sela ili grada ili područja gdje se pojavio, nikomu neće se odazvati u vjeru od prethodnih poslanika. Tako da će doći na sudni dan sam jedan jedini. Pa ako je ovo se dešavalo Allahovom poslaniku, kome je dolazila objava od prethodnih poslanika, šta je tek sa nama, draga braćo? Zato danas čovjeka ne treba da razočara mnoštvo kufra, mnoštvo nevjerovanja, većina ljudi koji su u neznanju, daleko od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, daleko u gafletu, totalnom nemaru od vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala, zato ne treba se razočarati i ne treba čovjek da kloni duhom i treba da zna da je uvijek na svakom mjestu u Kur'anu i u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam većina je došla pokuđeno većina je došla pokuđeno što znači da će većina uvijek biti na zabludi i u dalaletu i kufru nevjerovanju daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže uzvišeni Allah wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah i ako se ti budeš pokoravao i budeš slušao većinu ljudi otičeš u zabludu zato čovjek ne treba da gleda na većinu gdje je većina nego treba da gleda gdje je Allah subhanahu wa ta'ala šta hoće uzvišeni Allah da ide putem kome je zacrtao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam idh rufi alihi sevadun azim i onda vidio sam u daljini veliki oblak ljudi veliki oblak koji je pokazivao i ukazivao da se približava veliki broj ljudi prema meni. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam da je vidio na horizontu veliki oblak koji je ukazivao da se približava veliki broj ljudi prema njemu. Fa zanantu annahum ummati, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam pomislio sam da je to moj ummet. Fa qila li hadha Musa wa qaumu. Pa mi je rečeno ovo je Musa i njegov narod, njegovi sledbenici. Iz ovoga uzima se dokaz vrijednosti Musa alaihi selam i sljedbenika njegovih. Zato što su većina, odnosno veliki broj na sunnjem danu će sačinjavati njegova, njegovi sljedbenici. Fa nevartu fa iza se vadun azim. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam pa sam odjedan put pogledao pa sam vidio još veći oblak koji je ukazivao da se približava još veća skupina od one koju je, za koju je pomislio da je to njegov ummet. Fa qila li hadihi ummetuk pa mi je bilo rečeno ovo je tvoj ummet wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala 'adhab a sa njima je 70.000 oni koji će ući u džennet bez polaganja računa i neće biti kažnjeni. وهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء ovo je tvoj ummet i sa, među njima se nalazi 70.000 onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. A u predaji koju bilježi Ahmed u svome musnedu, čiji lanac dostiže stepen vjerodostojnosti, da je dobar, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sa svakim, na svaki od ovih hiljadu ljudi koji će ući u džennet ovako nalazi se 70.000 drugih od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. pa kada su čuli ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam ovako veliku vijest počeli su da pričaju jer je ustao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam između njih između da i ušao u kuću fa hada nasu fi ulaik pa su ljudi počeli da pričaju oko ove skupine da nagađaju فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم pa su jedni rekli možda su to oni koji su bili u društvu koji su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam aludirajući na sebe وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام pa su neki od njih rekli možda su to oni koji su rođeni u islamu kao djeca znači فلم يشكوا بالله شيئا pa su umrli još kao djeca jer i nisu činili širka Allahu وذكروا أشياء ispomenuli su mnogo tih nekih solucije i opcije. Ko bi mogli da budu ti 70.000, odnosno na svaku od 1000 njih po 70.000 drugih? fa kharaja alayhim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbaruh. Pa iza izašao Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam na nakon određenog vremena, znači iz kući ponovo u mezđida svoj, pa su ga obavijestili o onome čemu su nagađali. Fa kale, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam, draga braćo, o osobinama onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Ko su ti? Prva njihova osobina jeste la jesterkun. Da oni ne, se ne liječe Kur'anom. Pazite, zbog toga je Sa'id ibn Džubeir spomenuo ovaj hadith Husayn, Husaynu radijallahu rahimahullah. Da su oni koji se ne liječe Kur'anom. To je prva njihova osobina. Druga osobina, wala yaktawun. I oni se ne liječi na način koji je bio poznat u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to je da su zagrijavali sablju i onda rane rana da se ne bi infekcirala oni bi spaljivali ranu usijanim mačem kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem druga njihova osobina jeste da se oni na ovakav način ne liječi treća osobina wala yatatayyarun i oni nemaju kod sebe suje vjera i prazno vjerja. Oni kod sebe nemaju suje vjera, oni ne gledaju na crnu mačku je li joj prešla, je li prešla ispred puta ili nije. Oni ne gledaju na sovu na čijoj se kući ona našla. Oni ne gledaju na mnoge druge stvari kao što je horoskop i mnoge druge pra, druga praznovjera i suje vjere oni nekača, ne okačaju na svoje kuće ili na svoje životinje krave i tako dalje crne krpice protiv uroka za koji nema nikakvog dokaza u islamu, a o, čim stva, o kojim stvarima ćemo mi inša Allah ta'ala govoriti. To je njihova treća osobina. Wa ala rabbihim yatawakkalun. I oni se na svoga gospodara oslanjaju. Ovako, sa ovim četiri osobinama, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je opisao ovu grupu 80.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. أين يا كرم الدوالي أين هاتيك اللآلي أين يا كرم الدوالي أين هاتيك اللآلي كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة يا بلادي قد كفى فكلا يجوه وكاشا رضي الله تعالى أصحاب الله بصنينك صلى الله عليه وسلم عكاش بن محصن واستوى يركع فقال ادعو الله ان يجعلني منهم مولي الله da me učini jednim od njih od te skupine koji će ući قال انت منهم فركع الله بصنين صلى الله عليه وسلم تيسي od ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم Pa je ustao drugi čovjek i rekao, moli Allaha da me učini od njih. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sebe kake biha ukaše, preduhitrio te je sa tom stvari ukaša, radi Allahu ta'ala anhu. Kažu islamski učenjaci da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovako odbio ovog drugog čovjeka iz jednog od dva razloga. Ili da je bio munafik jer je, da je znao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam za njegovo lice mjeri u srcu, pa zbog toga mu je rekao na ovakav način da nije on od ovih 70.000 ljudi koji će ući u džene bez polaganja računa ili da je on čovjek koji da je na ovakav način Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zapriječio Uh, pitanje ostalim ashabima, da ne bi sad svi ostali ashabi došli i govorili i molili Allahu poslanika s.a.v. moli Allah da budemo i mi od njih i tako dalje. Tako da je Allahu poslanik s.a.v. na ovakav način zapriječio vrata ostalim ashabima da ne bi dolazili kod njega. يا بلادي يا حبيبك يا بلادي يا حبيبك يا بلادي يا حبيبك يا بلادي A sada, draga braćo i sestre, da se ponovo vratimo na ove osobine. Ove osobine koje se nalaze kod onih koji će ući u džennet bez polaganja računa, molim Allah subhanu wa ta'ala da učini i nas i vas od njih. Prva od njih jeste te kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam la jestarkun a u jednoj predaji la jartakun da oni ne uče ne liječi se Kur'anom došla je jedna predaja od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da oni ne uče sebi Kur'an odnosno ne liječi se Kur'anom I sada na izgled izgledaju ova dva haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kontradiktorna. Međutim, draga braćo i sestre, imate drugi hadith koji je došao sa drugim, znači senedom Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje je došao sa izrazom la jestarkun. Što znači da on ne traže sebi, ne idu kod drugih, pa da traže od njih da im uče Kur'an ako su bolesni. Što znači da je njihova osobina da oni ne idu u sebi, tražiti i moliti druge da im dođu da uče za njih njima Kur'an kako bi ih izliječili, nego dozvoljeno ispadne iz ovoga da on sam sebi može učiti Kur'an kako je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno to radio kako se može vidjeti u jasnim hadithima ko se nalazi u Sahilu Bukhari u poglavlju koji govori o rukjama učenju Kur'ana ili da neko drugi ode nekome pa da ga zamoli da dođe kod tog brata ili sestre pa da ga liči Kur'anom. Što znači, njihova osobina jeste da oni ne moli za sebe. A zbog čega to? Zbog toga, draga braćo, što u ovom traženju jeste vid ponižnja. da mi uči Kur'an onda je to vid poniženja, a poniženje ne smije biti nikome drugome mimo Allahu subhanu wa ta'ala. Iz ovoga, draga braćo i sestre, veoma je bitno da čovjek ima na umu jednu stvar, a to je da mora imati jedno fino objeđenje kada odlazi kod samoga doktora da se liječi. Islamski učenjaci kad govore o odlasku doktorima radi traženja lijeka, smatraju da čovjeku nekada biva obavezom da ode da se liječi. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je svezao ovdje na Dunjaluku određene uzroke sa određenim posljedicama. Tako da čovjeku je dozvoljeno i kažem nekada biva vađibom, obavezom da ode da se liječi. Kažu islamski učenjaci, ako dobije bolest, ako ne bude očao, otišao da mu prijeti opasnost, da može umrijeti od te bolesti, u tom slučaju bivamo obaveza. Jer dužnost mu je da održava svoj život. Ali, pod jednim uslovom, a to je da njegovo srce mora biti svezano u potpunosti za Allaha subhanahu wa ta'ala, nije u kom slučaju za doktora. Jer ako bude njegovo srce svezano za doktora, u tom slučaju njegovo oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala manka i on na ovakav način izlazi iz ovih osobina koje uzvi Allahu poslanih sallallahu alejhi svezao za one koji će ući u džennet bez polaganja računa. Što znači njemu je dozvoljeno i svakom od nas dozvoljeno da ode i nekada biva obavezom da ode kod doktora, ali pod uslovom da zna da onaj ko istinski liječi jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Da ona tvar ili onaj lijek ili sirup koji dadne doktor treba da zna čovjek da neće pomoći osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer koliko ljudi uzmu jedan te isti lijek sa jednom te istom, bol istom bolešću, međutim ovima koristi, onima ne koristi. Zato što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovome želi lijek, a onome ne želi. Što znači da istinski onaj koji liječi jeste Allah subhanahu wa ta'ala i svakog od nas srce mora biti svezano za Allaha žalda šanu, a ni u kom slučaju za doktora, jer on ne može ništa pomoći niti odmoći osim onog što Allah subhanahu wa ta'ala bude htio. I koliko ljudi bude izliječeno nakon što doktori mu kažu da nema više ništa od njega. A koliko ljudi zdravi, kome doktori kažu da je sve u redu, ne dočeka sabaha. Jeste, draga braćo i sestre. Zato što istinski onaj koji daje život i koji daje smrt jeste Allah subhanu wa ta'ala. Zato čovjek mora imati ovakvo ubjeđenje i ovu na umu kada odlazi da traži lijek od doktora i da ne smije se poniziti, da ne smije osjetiti strah, da ne smije osjetiti neko poniženje prema njemu, nego da mora da zna i da vjeruje ako bude Allah subhanu wa ta'ala htio nekome da ga izliječi, Allah će ga izliječiti a ako bude Allah subhanahu wa ta'ala htio nekome da ga ne izliječi kada bi se svi ljudi sakupili na, na dunjaluku da ga izliječi svi doktori ovoga svijeta ne bi mu mogli ništa uraditi osim što mu bude Allah subhanahu wa ta'ala odredio a kada bi se svi sihirbazi svi vračari, svi gatari sakupili da nekome nešto naštete ne mogu mu ništa naštetiti osim što mu Allah subhanahu wa ta'ala odredi ovako treba da bude ubjeđenje jednog vjernika koji očekuje da bude od ove grupe koja će ući u džennet bez polaganja računa. Ja abidal haramaj. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا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 فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فبكى الفضيل رحمه الله I ovako, draga braćo i sestre, da napravimo ukratko samo jedan rezime, a to je da njihova prva osobina jeste da će da oni uče sebi Kur'an znači kao lijek za sve vrste bolesti i da može neko drugim da uči, ali ono što je zabranjeno, odnosno pokuđeno, bolje reći pokuđenom mekru, jeste da čovjek ode i da traži za sebe nekoga ko će njemu učiti Kur'an. Druga njihova osobina jeste da oni jeste da oni ne liječi se usijanim željezom kao što je to bio običaj u vremenu poslanika sa Oliselem kako smo to objasnili. Zatim oni nemaju kod sebe sujevjerja i praznovjerja i oni se na svoga gospodara iskreno oslanjaju. Kažu islamski učenjaci jedna zajednička osobina koje sadržavaju sve ove osobine ovdje koje smo spomenuli, jeste, draga braćo, da je njihova osobina, oni koji će ući u džennet bez polaganja računa to, da oni ostavljaju, pazite, ne samo haram, nego ostavljaju mekruhe, jer ove stvari koje smo nabrojali, neki od njih su mekruh, što znači ostavljaju one stvari koji su manje od harama, kao takvi i pored toga što su potrebni njima i pored toga što su potrebni da mi neko uči Kur'an i pored toga da se liječi na ovakav jedan način koji smo spomenuli oni ostavljaju te mekruh stvari a da ne govorimo o haramu zato ako želi draga braću i sestre da bude od ovi grupe koji će ući u džennet bez polaganja računa mora nastojati da ostavi potpuno sve zabrane koje Allah subhanu ta'ala zabranio ili njegov poslanik sallallahu alaihi sallam I ne samo to, da se udaljava od njih i da nastoji da ostavi čak i one pokuđene stvari. لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله فيه أنف امرئ ودخان نار تلهب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب هذا كتاب الله ينطق بيننا, بيننا 三生一度。 بميت لا يكذبون هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذبون هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذبون يا عابد الحرم الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يحضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا عيوننا بدمائنا تتفضل فنحورنا بدمائنا Molim Allah subhanahu wa ta'ala da najboljom nagradom nagradi našeg profesora Samira Avdića na ovako iscrpnom izlaganju na temu ko ostvari tevhid ući će u džennet bez polaganja računa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Telefonski brojevi 736630 i 736631 vam od ovog momenta stoje na raspolaganju. Oni koji su zainteresovani da odgovori na pripremljena pitanja i da dobiju nagradu, očekujemo da nam se i jave. Ostalo još mm, otprilike nekih desetak minuta do jacije namaza, odnosno do jacijskog ezana, pa vas pozivamo, evo iz režije javljaju da imamo već nekog na liniji. Neko je sa nama? Salamu alaikum. Alaikum salam. Zovete iz? Zenca. Bujrom Zenca. Hoćemo prvo, drugo, šta ćemo? Hoćemo prvo pitanje. Spomeni tri osobine Ibrahima alaih salam kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao. Tri osobine? Jeste. Evo sam malo da sam malo kontam tu pitanje. Bio je uzor u za sve muslimane. Onda... Da, dalje idim, imate li još? Može li? A pokušat ću ponoviti. Dobro imamo novi poziv. Druga linija je također u funkciji, neko je sa nama. Alikum salam, zovete iz? Bujrum Zenca. Hoćemo isto ovo pitanje ili ćemo ima evo, pitanje za malo, za malo, o, malo vrijedniju nagradu. Kako ćete objasniti dva hadisa koja izgledaju kontradiktorna? Hadis koji upućuje da je dozvoljno liječiti sa Kur'anom i hadis koji govori da je to zabranjeno. Da probam. I vi ste pratili emisiju? Ja sam E, pa nadam se da ćete. Kaže, Allah je nama kao dozvolio da se liječimo Kur'anom. Da. Na taj način što ćemo, želimo da nam neko drugi uči uh, Kur'an, ali možemo i mi sami sebi. A isto tako kaže, e, tamo se spominje u jednom hadisu da je rečeno da oni koji će uči bez polagana e, računa u džennet, oni će kao trebaju sami sebi da uče Kur'ana, ne da traže druge za pomoć, da im drugi uče. Da. Možda tu... <laughs> to malo samo drugi dio ovaj predaje hadisa. Možete, Možete pojasniti. pojasniti samo malo blizu ste pa pravo. Pa evo probaću onaj, ovako. Kaže, ako bi u slučaju da nam neko drugi da razmuti, uh, Kur'an to je vid poniženja. A jedino moramo... Nije, nije ako neko drugi nam uči, nije vid poniženja. Mi smo rekli o nekakvom tu jednoj situaciji. Pazi, Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je sebi učio. Yes. Naredio je također Ajši da uči sebi. Uči je Allah poslanik Hasan i Huseinu. Znači da drugi, drugom uči nema problema i sam sebi čovjek da uči. Ali jedna je stvar samo zabranjena, odnosno pokuđena, kao islamski učinjaci, a to je šta? Pa da se pouzda čovjek u nekoga drugog, u drugi lijek, recimo u doktora ili tako. Možda mislite na... Da mimo Allaha, naše je jedino da se pouzdamo Allaha Đelešanu, da je on jedini lijek, da će nas on jedini izliječiti jeste sve to tako što vi kažete, ali ima jedan moment ovdje bitan koji... Pa kažem istinski liječnik je Allah Đelešanu. To je neosporno, samo... Ovdje, ovdje konkretno za pitanje. Oho. Blizu ste, pravo ste, blizu. Malo pomoć. Možete, možemo Knjiga nekom drugom... Nagra, prepusti. nagrada je put pravog muslimana. Pa nemam tu knjigu, može li još malo da... Ajde, onaj, ovako. Rekli smo da je dozvoljeno da čovjek sam sebi uči Kur'an. Yes. Dozvoljeno da mu neko drugi isto tako uči. Yes. Ali smo rekli da osobina ovdje oni koji će ući u džennet da oni sami sebi uče Kur'an. Jeste to, ali da ne ima tu jedan moment. Šta oni mogu, a šta ne mogu u tom slučaju? Kada oni bivaju poniženi? Pa ako traže e, da im neko drugi... Jeste, to je odgovor. Kad traže oni, kad ode... Pa rekla sam na početku. Niste to rekli, tamo moment niste rekli. U redu, ona, to je odgovor. To je odgovor, znači poniženje koje biva kad čovjek ode kod nekoga. Vaše ime, sestro? Mesura Saralića. <laughs> opet Mansura Sarajlić i opet nagrada put pravog muslimana. Idemo dalje. Da? Valikum salam, zovete iz? Bujrum, evo, hoćemo li naredno pitanje pročitati ili već ovo vezano za Ibrahim Ali Isalam? Ja e, lično sam nazvala da vam kažem da je emisija stvarno dobra jer se veže na konto mojega Ovo je na konto svi, na konto stanja svih nas, <laughs> živih ljudi. Pa ovaj, da. Pa, Molim Allah da nas učini od, od onih koji će ući bez polaganja računa. Jeste, a vrlo vas je teško ovaj dobiti što se tiče prošla emisija i pretrošla toliko Evo sada vam ostavljamo mogućnost, imat ćete reemitovanje ove iste emisije svake subote od 10 sati na veće, odnosno od 22.00. Evo, može jedno, jedno lakše pitanje. Navedi primjer iz Kur'ana kada je Allah subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti spasio jednog svog poslanika. zbog iskrenosti. Jeste. mi smo spomenuli na samom početku emisije jednog drugog poslanika koga Allah spasio iz jedne situacije zbog njegovog iskrenog obožavanja Allaha. Nije Ibrahim ali salam, drugi je poslanik. Da. Da vas Allah nagradi. Amin Bože. Ja u svakom slučaju želim vam svako dobro i za ovo što se tiče ovog liječenja, baš ovaj, e, toliko me to dojmilo kad ste ovaj, rekli, e, ovaj, jer, Bože moj, e, na Allaha se drago dragovo osloniti što se tiče tog liječenja, ali mi moramo stvarno, ako misliš ostvariti neka, na primjer, penziju ili ovo ono, te nalaze, mora se javljati doktora to bez daljnjega. E sad ja ne bih volila da se to mene pripiše kao, ovaj, što kaže, širk. Pa eto, baš bih volila da mi to ovaj, malo... Mi smo pojasnili da Islam naređuje uzimanje dunjalničkih uzroka. Naređuje. Imate mnogo dokaza u Kur'anu kada je Merijem bila na porođaju, pa je Allah naredio da e, drmne onu palmu, što mora uzeti su cedvinalički uzrok. Nauči treba otići, sebe. Treba jest. učiti, jeste uzeti uzrok. Ali, ovo vjerovanje, u ubjeđenje, kad čovjek ide kod čovjeka, kad ideš kod doktora, kako imaš ubjeđenje? E, o tome se radi. To smo mi govorili da nas neko ne optuži da mi sada govorimo ljudima nemojte ići se lišta. Ovo je bilo od toga. To islam ne poziva tako. Mm, ja ću izviniti, malo smo vremenski ograničeni. Ostalo još neke 3-4 minute do uh, jacijskog ezana, a uh, takva je situacija da nemamo mogućnost znači da nakon jacije nastavimo ovu emisiju jer termin za ovu emisiju je predviđen do 22, odnosno do 10 sati tako da e, bih e, želio još nekog da, da čujemo i eventualno da, da postavimo pitanje pa da još neko dobije nagradu inša. Allah vas nagradio na javljanju. Budite sa nama. Alikum salam. Imamo novi poziv. Salam alaikum. Alikum salam, rahmetullah, vrkatu. Drugo pitanje. Drugo pitanje. Jeste. Uh mhm, -huh, mhm. A -huh. Ovo, na, na ovo drugo je već odgovoreno. Hoćemo li... on, navedi primjer iz Kur'ana kada se... K, eh, navedi primjer iz Kur'ana kada je Allah subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti spasio jednog svog poslanika, može li to? To je bio uh, Yunus salam kada je Teubu činio utrob ribi. Mhm, Odgovorite. Ne odnosi se, ne odnosi se na taj slučaj, nema sumnje. Me, međutim, ovaj predavač je u početku samom emisije spomenuo jedan drugi primjer. Hoćemo nekom drugom prepustiti. Imamo novi poziv. Valik. Valikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Zen. Zovete nas iz? Zenica. Bujrum Zenica. Hoćemo li isti, isto pitanje ili ćemo neko... Isto pitanje. Isto pitanje, ali? Koji je primjer? Ko... Jusuf Pengang. Primjer Jusuf, ali i salam. Ja, primjer Jusuf. Aha, aha. Da. Je li on? Jeste, jeste, odgovor je tačan. Nagrada predviđena za uh, ovo pitanje je knjiga eh, Kitabu Teuhid. Knjiga Teuhida, upravo knjiga... Uh, E, na, na osnovu koje vršimo i komentar, odnosno put e, koja nam je vodilja za ovaj naš ciklus El Iman. Knjiga Tevhida i radost pravovjernih. Samo recite vaše ime. Čamđić Ešefa. Molim? Čamđić Ešefa. Čamđić Ešefa. Yes. Budite sa nama. Hajde. Alikum selam. Novi poziv? Selam alikum. Alikum selam. To je narodno pitanje sljedeće. Evo, možemo samo da vidimo mi malo šta je po redu e, pitanje Ibrahim salam Da. E, spomeni tri osobine njegove kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao. Može li? Prva bio je uzor svim muslimanima, druga bio je Allahov prijatelj, Lilula, i treća bio je od onih koji su iskreni. Iskreni. Iskreni, šta se podrazumijeva tu? možemo malo pojasniti to. Šta podrazumijevaš ti pod iskrenost? Pa, ispovjeduje čistu vjeru, Valađan Šanhu. Jeste, to je to, to je to. Eto. Možete li ime samo? Čelebić Ibrahim. Ibrahim Čelebić. Jeste. Također za uh, odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga El Vela Valbera Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu. Budite sa nama. Salam alaikum. Salam alaikum. لحيرتي وأنيسا ومنيرا لظلمتي إن نجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام I obzirom da je vrijeme predviđeno za našu večerašnju emisiju isteklo, dragi poštovani slušalci, ostaje nam još toliko vremena da i odjavimo u našu večerašnju emisiju i da vam preporučimo da uh, čujete reemitovanje, odnosno reprizu ove večerašnje emisije u subotu u 10 sati, najveće odnosno od 22.00. Bila je tu četvrta emisija u nizu u ciklusu El Iman. E, e, naša tema i jeste i vodilja komentar knjige Tevhida, a večeras smo govorili ko ostvari Tevhid ući će u džennet bez polaganja računa. Predavač u studiju je bio profesor Samir Avdić, tonsko-tehnički realizator Ernest Rehak, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo sa nama za sedam dana u ovom istom terminu. Do tada, veselam alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. الصلاه والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا محمداً حي على الصلاه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالله فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فبكى الفضيل رحمه الله حين سمعها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا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 قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله فيه أنف امرئ ودخان نار تلهب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب هذا كتاب الله ينطق بيننا, بيننا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 علمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب تلج حورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَوْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فهم لا يبصرون